La iaro de Piazzolla Antau cent iaroi nascigis Astor Piazzolla, ca la tuta mondo celebras ca omagias lian memoron. La eminenta argentina musicisto nascigis ie la dudec unua de marto ca lasis sian personan caracteron en la musicon de la dudeca iarcento. Li nascidius en la Argentina urbo Mar del Plata. Sed ciam li estis ancora infano, lia ital de vena familio migris al Noviorco. Tie li conatigis cun la famega Carlos Gardel, ciam cetiu turneis en Usono. Pro tiu contacto la knabo comensis interesigi pri la ludado de tangoi, per accordiono. Compreneble, en usono, li ricevis influon de jaso, ca iom post iom li productis vere genian revolucion en la concepto pri moderna tango. Comence, tradiziai amantoi de tiu type argentina musico resistis, sed la passio cae ricezzo de lia musico fine conqueris la mondon. La ritmoi de tango trapassis completan revolucion. Al sia creado, Piazzolla aldonis fortan influon de moderna eruditia musico. Por tio li completigis sian studadon en Pariso, iesia dudectria agioiaro. Tio radicale influis lian manieron concepti musicon. Ciam li revenis al Bonaero, li formis historian hoc personan ensemblon, cae lancis la novan tangon, ciu sonis al liai samlandanoi suffice extravaganza, sed lia tut monda publico iom post iom reconis lian genietson. Li componis ancau musicon por filmoi cae simfoni orchestroi. Iom post iom ancau argentinanoi acceptis lin plene. Dum sia vivo li productis pli ol sestec music discoin. Uno el liai plei conatai componagioi estas Adios Nonino per quio li omagis sian patron Vicente Nonino Piazzolla, en la iaro 1959, ciam cetiu cuscis en sia mortolito. Pri tiu canzono li declaris post dudec iaroi. Eble mi estis circauita de angeloi. Tiu estis la plei bella melodio cion mi cae eble mi neniam plu faros ion pli bonan. Alia componajo, Libertango, ludata de multae orchestroi tra la tuta mondo, estas perfecta esprimo de lia avantgarda arto. Cae lian eruditsistilan quar bonaerei sezonoi, oni cutime comparas cun la famae quar sezonoi de Antonio Vivaldi. La mondo neniam forgesos la pandonion de Astor Piazzolla.